13 skirsnis Gediminas šį manevrą suprato neblogiau. Didelės lietuvių jėgos nuvijo magistrą ir statybą sužlugdė. Lietuvos valstybė jau pajėgė neleisti statyti pilių ordino kariuomeniai, jei pastarosios neremdavo galingų valdovų pajėgos. Tačiau tos pajėgos veikė ir vokiečių ordino primetama įtampa augum. 1337 metų pradžioje – Į Prūsiją atvyko Čekijos karalius Jonas, jo sūnus, Moravijos margrafas Karolis, daug Prancūzijos, Burgundijos, Ispanijos, Niderlandų diduomenės atstovų, Bavarijos hercogas Henrikas, Legnicos kunigaikštis Vatslovas. Lietuva iškilo ko gero didesnis nei 1329 metais pavojus, bet žygis užlugdė atlydys. Kaip matyti, čia būtų puolę ne tik Liuksemburgai – bet ir Bavarijos Vitelsbachas, besiveržiančios į pirmasias dinastų gretas ir Vokietijos imperatorių turinčios giminės atstovas. Šios giminės parama lydėjo Vokiečių ordiną ir 1337 metų vasaros pradžioje. Tas pats hercogas Henrikas pieštvės veliuonos ruožę padėjo Vokiečių ordinui pastatyti, įrengti ir aprūpinti Bayerburgo pilį. Tai buvo padaryta gana staigiai, lietuviams to nesitikėjus. Gediminas skubiai sureagavo, apguldamas naują kryžiuočių pilį. Didžiajam kunigaikščiui talkino žemaičiai ir trakų kunigaikštis, vardu nenurodytas Gedimino sūnus. Kaip ir kitais atvejais, čia išiškėjo lietuvių nesugebėjimas imti pilis. Po trijų savaičių apgulties vokiečių arbaletininkas nušovė trakų kunigaikštį, O tuo pačiu metu Bayerburgui pagalba jau žygiavo ordino kariuomenė vedama maršalo Henriko Dusmerio. Sutrikę lietuviai pasitraukė, o Dusmeris persekiodama žemaičius nukako net iki medininkų žemės. Šitai buvo įvykdytas 1336 metais užlugdytas Detriko Altenburgo sumanimas. Bayerburgo pilies pastatymas buvo ne vien strateginis karinis kryžiuočių laimėjimas – Tų pačių 1337 metų pabaigoje imperatorius Liudvikas Bavaras Vokiečių ordinui suteikė du Lietuvos dovanojimų raštus. Taigi vyko ištisa karinė ir politinė akcija remiama valdančiosios Vitelsbachų dinastijos. Pirmoji pradėtosios ofenzyvos sėkmė teikė vokiečiams greito Lietuvos užkariavimo vilčių. Bairburgas buvo numatytas būsimaus bažnytinės provincijos apimančios Lietuvą centru. Bitelsbachai siekė sukurti atsvarą Luksemburgų politikai rytuose. Jos jiems prireikė, kadangi Lenkijos kovų su vokiečių ordinu sustabdymą sąlygojo 1335 metų Vyšehrado susitarimas tarp Vengrijos, Lenkijos ir Čekijos karalių, paremant pareikštą pastarojo norą tapti imperatoriumi. Tokiomis aplinkybėmis sąjunga tarp Wittelsbachų ir vokiečių ordino dar labiau sustiprėjo – bet tuo pačiu nuardino tolo Liuksemburgai. Darėme jį 1337 metų pradžioje. Gediminas šiuos pokyčius kažkiek perprato, kadangi jo duktė Ofka, veikiausiai sutrumpintas krikščioniškasis Eutemijos vardas, 1331 metais ištekėjo už Haličo kunigaikščio Boleslovo Jurgio. 1338 metų birželį Prie Vyšegrado trijulis prisijungė tradicinis Vokiečių ordino sąjungininkas Haličas. Vokiečių ordino miestams užsidarė prekybos keliai į pietryčius. Nors 1338 metais įsiveržusi į Prūsiją lietuvių kariuomenė ir buvo sumušta prie galelaukių, aiškėjo, kad Vokiečių ordino laimėjimai vis dėlto tai yra taktinė, o ne strateginė sėkmė. Lūžį buvo galima pasiekti tik smogiant galingiesiems Luksemburgams – bet po Vyšegrado susitarimų jų interesai nukrypo kitur. Taigi atsitiktinė Luksemburgų intervencija, neišnaudojusi turimo potencialo ir netapusi sistemingų spaudimu, netiek jau daug padėjo Vokiečių ordinui, o Vitelsbachų paramos Lietuvai paklubdyti neužtekom. Nuo 1338 metų pabaigos įtampa ėmė slūgti. 1338 metais lapkričio pirmą dieną buvo sudaryta Lietuvos prekybos sutartis su Livonija dešimčiai metų. Praradus prekybos kelius pietryčiuose, ordino žemų pirkliams jie tapo aktualesni šiaurėje. Bayerburgas iš esmės nepakeitė jėgų pusiausvyros prie Nemuno. Gana didelis ordino žygis prieš Veliuoną 1339 metais nenusisekė. Tiesa, tam tikrą 1336-1338 metų pralaimėjimų sukrėtimą Lietuva jautė. Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje vėl padaugėjo perbėgėlių pas kryžiuočius. Tačiau bendros karo eigos tai nepakeitė. Bandymas sušaukti kryžininkus Vokietijoje 1340 metais nepavyko. Porą metų vokiečių ordino puolimai nutrūko, nemažai jam atsiliepė puolimų įtampa, bet būta ir kitų priežasčių. Vyšehrado susitarimų nubriežta Čekijos politikos kryptis keitė padėtį visame Baltijos rytų regione. Į Čekijos pranciškonų provinciją buvo įtrauktos ir Lietuvaus misijos. 1341 metų pabaigoje į Prūsiją atvyko Moravijos margrafas Karolis. Kaip tik šiuo metu Lietuvoje pagoniai susidorojo su dviem pranciškonais Martynu iš Ahdo ir Ulriku iš Adlechonvicų. Pastarojo vietovardis čekiškas. 1340 metais mirė Haličo kunigaikštis Boleslovas Jurgis, jo įpėdiniu tapo Liubartas. Tuo pačiu priklausanti Vyšegrado ketveriukiai Voluiniai įsijungė į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Šie faktai verčia atsižvelgti į gerai informuoto čekų kronikininko Benešo Veitmiliškio žinę, kad Lietuvos valdovas 1341 metų pabaigoje pakvietęs dešimt katalikų kunigų ruošėsi apsikreikštyti ir kad saviškė jų štai nunuodiją. Jie dar negalima besąlygiškai remtis, bet suintensyvėjusi čekų misionierių veikla Lietuvoje lieka akivaizdi. Gedemino mirtį 1341 metų pabaigoje patvirtina ir Naugardo metraščiai. Į kapus nuėjo vienas iškiliausių Lietuvos valdovų, Lietuvos didvalstybės kūrėjas. Istoriografijoje jau tapo tradicija vaizduoti Gediminą taikiu kultūrintoju, administratoriumi ir gabiu diplomatu. To neneigiant reikia pabrėžti, kad ignoruojama jo karvedžio ir strategų veikla. Gediminas buvo visapusiškas valdovas ir politikas, suvokęs tautos ir valstybės poreikius, galimybės ir pavojus. Tuo metu Europoje nedideliai ir atsilikusiai lietuvių tautai jau nebeliko vietos, bet sėkminga Lietuvos valstybės plėtra dar leido ją išsikovoti. Gediminas suprato, kokį žingsnį reikia tuo tikslu žengti, todėl jis taip pat kakliai siekė krikštų. Kaip ir Mindaugas, jis praugo savo metų Lietuvos visuomenę ir liko jos daug kur nesuprastas. Kaip ir Mindaugą, jį reikia laikyti Lietuvos krikštytojų, tai yra europintojų, nors šiai savo tikslo ir nepasiekė. Genialusis literatūrinių portretų kūrėjas Nikolajus Gogolis bandė savo jėgas ir istorijoje. Gediminą jis palygino su milžinu, kurį supo tik nikštukai kaimynai. Istoriko karjera Nikolajui Gogoliui nepasisekė ir jo pateiktai charakteristikai galima prieštarauti. Gedmino amžininkai buvo Lenkų Vladislovas Uolektinis, totorių Uzbekas ir Rusų Jonas Pinigmaišis, kurių nikštukais tikrai nepavadinsi o kur dar ryškūs vokiečių ordino didieji magistrai Liuteris Bramšveigietis, Karolis Tryrietis ir Ditrikas Altenburgas. Tačiau istorinius portretus iškėlusios romantinės istoriografijos atstovas vis dėlto pasirinko Gediminą. Septintas. Didžiųjų užmojų karta. A. Pirmosios Gediminaičių dinastinės krizės įveikimas. Gediminui mirus Vilnių užvaldė ir didžiuoju kunigaikščiu tapo jo sūnus jaunutis. Didžiojo kunigaikščio ir jo sūnų ratas jau buvo nustumęs į šalį šūninių linijų gediminaičius ir broliškasis, kabutėse, butvydų bei paties gedimino teimo į valdžią variantas nebepasikartoju. Tačiau ir jaunutis gerai neįsitvirtino. Jis ne tik nebuvo vyriausiasis sūnus, vyriausias buvo manvydas – bet ir nevyravo brolių hierarchijoje esant gyvam tėvui. Kestučiui priklausė submonarchų rezidencija – Trakai. Algirdas, jis buvo vyresnis už jaunutį, valdė Kreivą ir Vitepską. Karijotas Naugarduką, Manvydas Kernavę ir Slanimą, o Vilnių jaunutis gavo tik tėvui mirus. Šaltinių prieštaringai apibūdinama Gedimino mirtis verčia spėlioti, kad jie atėjo nelauktai – Bent jau Gedimino sūnų hierarchija nebuvo tvirtai nusistovėjusi. Tai rodo pavyzdžiui Kestučio pateitis. Antrąją saustinę trakus jis valdė tik ketverius metus pakeitęs veikiausiai submonarcho padėtį įsikovojusį brolį. Gedimino mirtis užklupo hierarchijoje neįsitvirtinusi Kestutį, įsivėlusi į Rusijos reikalus Algirdą, o juo labiau neturėjusių privalumų bei gavusi juos tik paskutiniu momentu jaunutį. Kitų brolių valdos buvo menkesnis arba atitolusios nuo centro, tad jų balsas lėmė kur kas mažiau. Po poros metų paaiškėjo jaunučio polinkis į stačią tikybę ir jo susiblokavimas su ją jau prieimusiu Narimantu Glebu. Savo ruoštų netrukus išryškėjo ir tvirtai besilaikančių pagunybės Kestučio ir Algirdo sąjunga, į kurią linko ar su kuria bent skaitėsi ir kiti broliai. Taigi jaunučio ateimas į valdžią sustiprino stačiatikių gediminaičių pusę. Aišku ir tai, kad Algirdo ir Kestučio ši padėtis jau iš pat pradžių nepatenkinu. Nelaukta ar mažai laukta Gedimino mirtis tik išryškino tas dinastijos raidos ir valdžiaus problemas, kurios natūraliai turėjo iškilti ankstyvąją monarchiją greitai peraugus į didelę ir nevienalytę valstybę. Įsigalintys feudaliniai santykiai kėlė paskirų rezidencijų reikšmę, formavo iš jų nuolatinius valdžiaus centrus – Domenas jau suskilo į Vilniaus ir Trakų kunigaikštijas, ryškėjo Kreivaus ir Kernavės centrai. Panašią reikšmę įgavo netolėsantis rusiškasis Naugardukas. Jei tokio centro valdytojas turėjo taip pat stiprią atramą nedomene, kaip Algirdas Viteps Kerkestutį Žemaitijoje, Gediminaičių hierarchijos pusiausvyra kriko. Iki tam tikro laiko buvo įmanoma tik viena išeitis – lėtinti domeno skaldymasi – ir neleisti pastoviai įsitvirtinti didelėse rusiškose valdose ten esantiems gediminaičiams. Jaunučio užimama padėtis skatino kaip tik atvirkščią įvykių raidą. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje ateityje galėjo virsti pavienių ir tarpusavyje mažai susijusių kunigaikštijų konglomeratu. Jaunučiui pradėjus valdyti, Vokiečių ordino pasieniuose dar tęsėsi atvanga – 1341 m. kovo 22-23 naktį kilo didysis Estų sukilimas – Šventojo Jurgio naktis Danų valdomoje Šiaurės Estijoje, įtraukęs į savo verpetą ir Livonijos ordino valdas bei jėgas. Estai buvo šiauriai numalšinti ir Danija 1346-1347 metais – Vokiečių ordinui pardavė Šiaurės Estiją. Kryžiuočių valstybė dar labiau užsiplėtė, tačiau visi šie metai pareikalavo iš jos, ypač iš jos, livoniškosios šakos, didelės įtampos. Lietuvai tai žinoma pravertė. Tik 1343 metais kryžiuočiai surengė žygį Nemuno žemupyje, bet ir tas buvo susijęs tik su Bayerburgo pilies perkelimu į ordinui patogesnę vietą. 1342 metais Algirdas ir Kestutis apgynė Pskovą nuo Livonijos ordino antpolių. Tai leido Pskovo kunigaikščių padaryti Algirdo vyriausiai sūnų, apkrikštytą Andriaus vardu. Atmušant antpolį žuvo tuometinio Polocko kunigaikščio Vainiaus Gedimino brolio sūnus Liupka. Mirus tais pačiais metais 1342 Vainiui Andrius pasidarė Polocko kunigaikščių, Pskove palikę savo vietininką Jurgį Vytauto sūnų. Vytautas šaltinių neminimas kunigaikštis. Pskovo ir Polocko įvykiai išryškino susidariusią Algirdo ir Kestučio sąjungą, kuri sustiprino savo padėtį. Po Boleslovo Jurgio mirties sėkmingai klaustėsi Liubartų reikalai. Jis įsigalėjo visoje Voluinėje, jo viršenybę pripažino Haličo didbajorių lyderis Demetrijus Detko. Lenkijos mėginimas užimti Haličą 1340 metais nepavyko ir sukėlė totorių reakciją. Detko prašomi, jie 1341 metais užpuolė Lenkiją. Totorių antpolį Lenkams pavyko atmušti, bet jis keletą metų privertė juos nepulti raudonosios Rusijos. Išoriškai palankus Lietuvai įvykiai iš tikrųjų kaupė naujus pavojus. Viskas vyko inertiškai, didžiajam kunigaikščiui juose nedalyvaujant. Tuo tarpu visame didžiausios Lietuvos kunigaikštijos vakarų pasienyje brando priešiški didelių masto veiksmai. 1339 metais mirė Kazimiero trečiojo didžiojo žmona Una – nutrūko paskutinis net ir menkas ryšys siejas Lenkijos karalių su Gediminaičiais. Dar labiau išryškėjo jo noras turėti vakaruose ramų už nugarį ir verštis į rytus. 1343 metais jis sudarė Kališo taiką su Vokiečių ordinu, atsisakydamas pamariu. Neskubėdamas jis ruošėsi pulti Liubartą. Didžiausia pavojų kėlė Vokiečių ordinas kiekvienu momentu galėjęs atnaujinti puolimus. Algirdo ir Kestučio grupuotė jautė šį pavojų, o silpna jaunučio valdžia davė Akstiną ją pakeisti. 1344-1345 metų žiemą, veikiausiai 1345 metų pradžioje, Kestutis staigiai puolė ir užėmė Vilnių. Bendrai su juo veikęs Algirdas, kiek pavėlavo atžygiuoti, bet Kestučio kariai sugavo bandžiusi pabėgti jaunutį. Perversmas pavyko. Algirdą Kestutis pripažino didžiuoju kunigaikščiu. Savo ruoštų Algirdas pripažino išskirtinę Kestučio padėtį. Trakų kunigaikštie tapo Kestučio ir jo palikonių tėvonyje, kai kurias naujai giemas valda susitarta valdyti bendrai. Taip iš tikrųjų buvo padaryta su netrukus prijungtais Padneprio valščiais, Kestučiui priklausė tam tikra Vilniaus dalis. Įskyrus Narimantą, broliai pripažino perversmo išdavas. Jaunutis pabėgo į Maskvą ir ten 1345 metų rudenį prieimė stačia tikybę, gavo Jono vardą. Narimantas pasinaudojo totorių prieglopščių. Tačiau nei Maskva, nei totoriai nesirengė jų remti karu, todėl labai greitai jie sugrįžo į Lietuvą. Narimantui buvo sugražintas Pinskas, o jaunutis gavo Zaslaujį ir kai kurie žemės Voluinėje. Mirusio Manvydo Kernavę pasėmė Algirdas, o Slanimą Kestutis. Algirdo ir Kestučio asmenyse laimėjo tautinė Gediminaičių hierarchijos dalis, o pati hierarchija vėl gavo stiprų vadovą. Netrukus po perversmo Algirdas susidorojo su dvariškiais tačiatikiais. Siekta tęsti Gedimino politiką. Algirdas ir Kestutis suprato padėtį ir suvokė, kad tik susiklausydami besiplečiančią Gedimino valstybę gali išlaikyti stabilę. Šiuo paužiūriu jie tikrai sugebėjo sutartinai veikti. Vokiečių istoriografija pavadino juos idealia brolių pora. Tačiau tai jau buvo tik subjektyvus veiksnys, o objektyvi realybė galutinai įsiskyrusi trakų kunigaikštyje, apimanti vakarinę domeno dalį, skaitanti rusiškasias Gardino, Brastos ir Palenkiai žemės. Esant tokiai padėčiai, laiko veiksnys buvo neprognozuojamas, jį pristabdė tik Algirdo ir Kestučio veikla. Algirdo tapimo didžiuoju kunigaikščių svarba paaiškėjo tais pačiais 1345 metais. Jų pradžioje į Prūsiją atvyko apie 200 stambesnių ir smulkesnių valdovų, tarp jų Čekijos karalius Jonas, Moravijos margrafas Karolis, Vengrijos karalius Liudvikas Didysis, Olandijos grafas Vilhelmas IV, grafas Günteris Švartsburgas, vėliau paskeltas Vokietijos imperatoriumi. Iš visų iki šiol įvykusių dinastijų ekspedicijų, šioji buvo pati didžiausia. Surinko savo jėgas ir vokiečių ordinas. Norėta pulti Nemuno žemupį. Lietuvių vadovybė pasinaudojo sukauptų patyrimu, tinkamai vertinusi tokių didelių riteriškosios ir valdoviškosios aukštuomenės sambūrių psichologiją. Laiku paskleistas gandas apie įvyksiantį didelės lietuvių kariuomenės įsiveržimą į Sambiją užklupo įžygiavusius kryžiuočius ir jų talkininkus. Jie nutarė ginti savo žemę. Lietuviams nesirodant, laikas linko, kilmingasis elitas neturėjo vienos vadovybės, bet to ėmė veikti galimo žiemos atlydžio psichologinis veiksnys. Kaip reikėjo tikėtis, galingas kryžininkų kumštis iškriku. Tuo metu Algirdas įsiveržė į Livoniją – Lietuviai jau šiek tiek buvo įsisavinę apgulimo techniką, jie sunaikino tervetės spilį ir jelgavos priešpilį. Viską plėždamas ir niokodamas, Algirdas nužygiavo iki Turaidos. Žuvo apie 2000 žmonių, daug buvo išvaryta į nelaisvę. Siguldoje didįjį kunigaikštį pasitiko sukilę prieš ordiną lyviai. Jų vadas prašė lietuvių paramos ir žadėjo pripažinti jų valdžią. Algirdas išgirdo tai, ko prieš 80 metų tikėjusi ir nesulaukė treniota, tačiau reagavo visiškai kitaip. Sužinojęs, kad dyviai nori išvyti vokiečių ponus, Lietuvos valdovas liepė jų vadui nukirsti galvą, pridūręs, kad kaimietis čia nebūsęs karaliumi. Livonijos ordinui, ką tik numalšinusiam estus, šis smūgis labai atsiliepė. Įskyrus specialiai su prūsiškai ordino šaka suderintus veiksmus – 1348 metais, faktiškai jis nepuolė Lietuvos iki 1358 metų. Svarbiausia, žinoma, buvo Vokiečių ordino vadovybės ir karinės doktrinos susikompromitavimas. Atpirkimo ožių tapo didysis magistras Ludolfas Veicau, kuriam dėl to iš tikrųjų pakriko nervų sistema. Čia nulėmė ir kitos priežastys – bet daugiau tiek ir tokių dinastų ordinų į talką jau niekad nebesusirinko. Šią operaciją Algirdas pasirodė kaip gabus strategas, sugebantis ne tik gauti informaciją, bet ir ją paveikti, numatantis įvykių klotį ir primetantis šiuos įvykius priešui. Šią jo savybę vėliau pabrėžė rusų metraščiai. Tačiau elgesys su sukilusiais lyviais kartu parodė ir politinį Algirdo ribotumą. Aristokratiškas pasipūtimas, panieka valstiečiams ir pavertoms gentims einamojo momento įvaizdžių temdė jam ateities perspektyvą ir padėties esmę. Iš Gedimino Algirdas paveldėjo didvalstybę ir didvalstybinį mąstymą, tačiau neižvelgė galimybių, kuo kaip tik pasižymėjo jo tėvas. Šio politinio ribotumo pasiekmes Algirdas pajuto vėliau, o penktojo dešimtmečio antrosios pusės įvykius lėmė solidus Gedimino palikimas ir impozantiška 1345 metų pergalė. Įgyjusių persvarą Maskvo šalininkų veiksmus Naugarde 1346 metais Algirdas 1347 metais atsakė karo žygių. Lietuviai paėmė Šelonę ir Lugą, Porchovas ir Opačka atsipirko 300 rublių kontribuciją. Naugardo kariuomenė stoti į kautinės nedrysų, dėl šių nelaimių Naugardo viečioje minę nužudė Maskvofilą posadniką Eustachijų Dvorenincevą. Didysis Maskvos kunigaikštis Simonas Išdidusis nebuvo išrinktas Naugardo kunigaikščių. 1348 metais Naugardas su Lietuva sudarė taiką ir tapo neutralus. Apie 1344 metus Liubartas susitarė su Kazimieru didžiuoju ir apgynė savo teisės į Voluinę. Nėra išaiškinta Haličo priklausomybė, žinoma tik tie, kad tuo metu Lenkai buvo užvaldę Sanoką. 1337-1338 metais Liubarto išrūpinta Haličo stačiatikių metropolija, faktiškai atlikusi buvusios Lietuvos metropolijos vaidmenį, Maskvos Rusijos metropolito pastangomis buvo panaikinta 1347 metais. Kovodamas prieš Maskvos diplomatiją ir tikėdamas įsiekmės, Algirdas padarė klaidą. 1349 metais jis neatsargiai pasiuntė karijotą ir jo sūnų Eikšį pas aukso ordos Haną Džanibeką, neįvertinęs Hano simpatijų Maskvai. Džanibekas Lietuvos pasiuntinius suėmė ir išdavė didžiajam Maskvos kunigaikščiui Simonui iš didžiajam. Algirdui teko gelbėti savo brolį ir brolėną, kai jis atsisakė pretenzijų į Okos aukštupio žemės, suimtuosius paleido. Kompromisą sutvirtino ir giminystės ryšiai. 1350 metais Algirdas vedė Simono iš didžiojo žmonos ir tverės kunigaikščio Mykolo seserį Jurijoną. Pirmoji Algirdo žmona jau buvo mirusi penktojo dešimtmečio pabaiga, kaip ir anksčiau, demonstravo karinę Lietuvos jėgą ir diplomatinę Maskvos sėkmę. Tuo metu dar buvo sunku pasakyti, kuri pusė įgis persvarą. Suvokdamas, kad viską labiausiai lėmė gynyba prie Nemuno, Algirdas siekė kovos veiksmus perkelti į Vokiečių ordino teritoriją. 1347 metų vasarį jis ir Kestutis nuniokojo barčią įsivarydami daug belaisvių. Pavasarį suklaidinę kryžiuočių sargybas lietuviai nusiaubė Sambiją. Rudenį kestutis nužygiavo nuo ragainės iki Vansdorfo, kur sumušė kryžiuočių dalinį. Žuvo 14 riterių. Pergalė Vokiečių ordino teritorijoje liudijo apie pagerėjusią lietuvių kariuomenės ginkluotę ir organizaciją. Tačiau didysis magistras Henrikas Dusmeris 1345 metais pakeitęs Liudolfą Veicau kaupė jėgas naujai ofenzyvai. 1348 metų pradžioje į Prūsiją atvyko anglų ir prancūzų riteriai, buvo surinktos visos ordino jėgos.